Desire bukeye amahoro neza mwege mukurikira radiyo isanganiro amakuru twabateguriye muri kano kanya agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira intara y'icese mu rubanza ruhuza urunani rw'abamenyeshamakuru ibeji n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu umuvugizi w'igisirikare amenyesha ko intonde zizoshika ku migwa mikuru y'intara kuri uyu wa gatandatu abakozi amajana atanu b'ihinguriro ry'impuzu afritextile bashizwe mu karuhuko imvo ngo nuko hari ubukene bw'ipampa bwibonekeza mu bwibonekeje nako mu minsi itanu iheze abanyagihugu bo muri komine gisuru intara ya Ruyigi basaba leta guhasha abaturira imiriro ya Nyakanga babona ko muri iyo ntara imibiriro nk'iyo yama yibonekeza ababikoze ntibamenyekane tubafitiye na bucana yandi bidukikije muri makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na Audrine Ndayikeza tubahaye ikaze isanganiro Ano makuru tuyahere mu bijanye n'ubutungane intaye ICS y'urubanza ruhuza urunani rw'abamenyesha makuru mu Burundi IBG n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu rwari rutegekanijwe imbere ya sentare icimanza za leta kuri wa gatano yungururijwe kuwa gatandatu Nyakanga uyu mwaka imvo nkuko bivugwa n'ububuraniro runani rw'abamenyesha ngo ni uko umushingwamanza wa leta atariregura ku birego byatanzwe na ibeji isaba ko ingingo ihagarika ubwo runani by'imfatakibanza yofutwa ubwo uburanira ibeji yuko iyo ngingo yo guhagarika urunani ibeji yafashwe n'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati no kwigisha gukunda igihugu ari ngingo itisunze amategeko kubera umushikiranganji nta bubasha afise bwo guhagarika canke eh, gufuta urunani rw'abakozi nka yubeji iyo ngingo ifatwa na sentare ntahinyuzwa naho nyene ibisabwe na n'umushikiranganje jejwe akazi urubanza gikwandanye gute baduhaye isango ryo kuwa gatandatu mu kwezi kw'icenda kugira ababuranyi bose bazoze bishuranye eh, ku mburano zaba izo ku mero ni ukuvuga la forme hamwe no mu idonido lefo turizera yuko izo tariki tuzoburana urwo rubanza rukava mu nzira mbere eh, n'iyo ngingo igahagarikwa iyo ngingo igahanagurwa Iyo ngingi hagarika ugorunani yafashwe kuwa mirongo ibiri na kane gitogoto umwaka w'ibihumbi na cumi na gatandatu nyuma y'iyo kuwa cumi n'icyenda uko kwezi nyene yafuta burundu runani forsk amashyirahamwe fokode akate apodehashe na rcp yose yagirizwa kutubahiriza ibyo yiyemeje mu makuru ajanye na politike isekeza ryerekeye gutoza intererano y'amatora yo mu mwaka wa 2020 ku barundi batararonka umushahara wa leta aha ni cyane cyane ku ngo no ku banyeshuri bakwije imyaka yo gutora byarabaye kuri uyu wa kane terance ntahiraja munganizi w'umushikiranganje akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu atangaza ko hafashwe ingingo mu ntumbero yo kugwanya ubusuma hamwe n'ubunyonyezi mu itozwa ry'ayo mafaranga aha ni nko mu gutunganya udutabo two gutoreza ko ayo mafaranga ivyo bita carnet de reçu mu gifaransa utwo two tukaba twarashikirijwe ya makomine mu gihugu cose ivyo nanone ngo biri mu vyatumye baba barabangiriye kuyatoza kuri uwo muce w'abarundi ikurikira terance ntayiraje twari twarateye nyenye kugira ngo hamanze haboneke urupapuro bo yatangirako umuntu mbere yo kurwanya ubusuma n'ubunyonyezi nabo kwikikira uruhare kugira ngo bazira baratoza amafaranga muraze ko mwigeze kubitoza mu gisagara cha Bujumbura hari abantu batanguye kuyitirira iyo ntererano y'amakomine cyo tugira ikiganiro turabihagarika mwaravyumvise kandi cyashe bihagara barakoze n'abamenyesha bakuru babibonye bagaca bavuga bati hari abantu ko bavuga yuko bariko batoza intererano ngo kumanya gihugu ubu rero harakozwe ayo maresi icyo bakuri yo resi gusa ni nomero y'agatabo hakajako kari nomero ya resi kugira ngo umwe ne gihugu aje kuraba ko yatereye aheze kubibona hari ingingo ivuga yuko isekeza ry'ayo mafaranga yo kubera igihugu basanzwe ni mu kwezi kw'indwi no ku cumi na kabiri ariko no mu yandi mezi ubishoboye arashobora kubikora agatanga ku mwaka ibihumbi bibiri abandi igihumbi nk'uko mwabyumvise uwo munsi rero ryarisekeza rya mbere ariko dusaba yuko ayo mahera aba yatoje ashyirwa kuri ya konti ya leta y'amatora kugira ngo umunyave haba ubusuma canke izindi ngorane uburyo amakomine asanzwe yitunganije mu byerekeye itozwa ry'amafaranga asabwa atoza amakori mu masoko mu mazone ku mitumba barafite indongozi zatowe igenzira bakoresha mu gutoza amafaranga yandi niko nahandi bizokora nta kuzotesha abantu kivi umukuru w'umutumba rose akanya azoca ku arongoye abayarose bakayamuha kabaharesi haya magezi akayashikiriza abayakira bayashira kuri konte atakibazo abanyeshuri aho dusaba yuko babura amatari na musani bazokorana n'abayobozi b'indero muri komine no mu ntara kugira bitunganywe neza atakajagari karimo kandi ko bizogenda neza twabibabwiye mu ncamake y'ano makuru intwazangabo ijana na mirongo itanu n'umunani miheto amajana ane na mirongo itanu n'icyenda n'abasirikare bato bato ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ngo nibo bagiye kwinjira mu rwego rwo kwivuna abansi bishyikirizwa na koroneli Floribert biyereke umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi mu kiganiro ku bamenyeshamakuru kuri uyu wa gatanu amenyesha ko intonde z'abamenye zatowe hisunzwe amanota baronse mu bibazo by'ubumenyi no kwinonora imitsi ariko kandi ngo harisunzwe n'ibyo kunganisha ibitigiri bifatiye ku bwoko ku ntara no ku bitsina cyarangiye itariki zitatu mu kakaro ibihumbi bibiri na cumi n'umunani urutonde rw'abamenye rwakozwe hisunzwe amanota imikangara yarose mu bibazo bijyanye n'iby'ubumenyi hamwe no kwinonora imitsi byongeye harisunzwe intumbero yo kunganisha ibitigiri by'abahutu n'abatutsi gutunganya ibitigiri hisunzwe intara no kuraba ko iby'igitsina byubahirijwe ibyavuye muri icyo gikorwa ni ibi bikurikira ubwa mbere abamenye mu rwego rw'intwazangabo bangana n'ijana na mirongo itanu n'umunani muri kino gitigiri harimo abigeme cumi n'imikangara yo mu bwoko bw'abatwa bane eh, mu rwego rw'ubwisongerezi mu ntwaramiheto hamenye majana ane na mirongo itanu n'icyenda muri iki gitigiri harimo abakobwa mirongo itatu na batandatu n'abatwa mirongo ibiri na babiri bwa gatatu mu rwego rw'abasoda bato bazotumbera aho biyandikishirije kugira ngo batogwe n'imodoka z'igisirikare zibajane mu bigo by'inyigisho ibyo bita mu gifaransa CI hakurikijwe urutonde n'ikirangamisi bikurikira mu rwego rw'intwazangabo eh, bizoba igenekerezo rya 12 mu kakaro mu mwaka wa 2018 mu rwego rw'ibisongerezi bizoba igenekerezo rya gatanu mu kakaro umwaka cumi 2018 isanganiro ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itanu tubandanye n'ano makuru ukubura ipampa rikwiye mu minsi itanu iheze nicyo cyatumye ihinguriro ry'impuzu afuritegisitire rishyira mu karuhuko abakozi baryo amajana atanu felicien niyo nizigiye hajira abakozi n'akazi muri iryo hinguriro amenyesha ko ipampa ribonetse abo bakozi bazoca basubizwa mu kazi agahana ko agahakana ko iryo hinguriro ritagira ryugare naho hahora haba ibibazo by'umuyaga nkuba Eh, kuri iryo kena Gipampa umuyobozi mukuru wa kojeko ashikiriza ku ipampa ubugeze mu mpera za kuno kwezi ngo bazoca batangura kurihingura mireye kanyange ihinguriro ry'ibitenge n'ibindi bitambara ariryo Afritextile ngo riraronka umwimbu w'ibitenge utari munsi y'umuriyoni w'imetero ku kwezi nk'uko bivugwa na Felicien niyo nizigiye ajejwe abakozi n'akazi muri iryo hinguriro mu bisanzwe umwimbu ngaha twebwe eh, dukora ku makomande mugabo n'ahata amakomande aba ahari twebwe turafise ihangiro dutegerezwa y'umwimbu dutegerezwa gushika ko ku kwezi nituja munsi y'umuriyoni w'imetero dufatiye nko ku bitenge naho iruhande y'ibyo haba hariho uwundi mwimbo w'amapolyester haba hariho umwimbo w'amaniforme eh, n'amashuka eka n'amasiswime aba bagize amakomande naho uwo mwimbo uboneka afritextile ngo riragira ibibazo harimwo icigagurika ry'umuyaga nkuba n'ikena gipampa kenshi ni ingorane zijyanye n'umuyaga nkuba naho kumbure neza zariko ziratura umurongo buhoro buhoro muri iyi minsi nta nta cikagurika cyane ry'amatara twari tumaze iminsi tubona ukabona mugabo haragira igihe usanga amatara aguma acikagurika cyane hanyuma ibindi nabyo novuga ati nibihe turimwo ubukene buri mu gihugu y'amakomanda agabanutse ntibiheza ngo bitume duca dukora cyane hanyuma naho muri iyi minsi turiko turabona ariko nk'ubu ipampa ryaheze iryo kene ry'ipampa ni naryo ryatumye abakozi amajana atanu b'iryo hinguriro baja mu karuhuko nk'uko uyajejwe abakozi n'akazi abandanya abishikiriza kare twari tuzi ko dufise ipampa rike bikaba ngombwa yuko turikura hanze mugabo muri myaka itatu ine iheze ipampa ryaboneka neza twakoresha ngaha mugabo ubu haraciye nk'iminsi ishika itanu ipampa rirangiye muri kojeriko e, eh, ari naco gituma twaciye dufata ingingo yo eh, kurungika abakozi bamwe mu makonje kuko abandi basigaye ku kivi agahakana ko iryo shirahamwe ritagiye kugara ngo ipampa ribonetse abo bakozi bazoca bagaruka ingaruka ku kazi ihinguriro afritextile rikaba risanzwe rikoresha ipampa rivuye muri kojerko urongoye kojerko Pierre Clavier Hanahimana akemeza ko ipampa ryagabanutse biturutse ahanini kwigabanuka igabanuka ry'ahasanzwe hari mu ipampa ariko rero ngo burireze mu mpera z'uku kwezi kwindwi kojerko ngo izotangura kurihingura ihinguriro afritextile rikaba ryatanguye gukora mu bihumbi bibiri na cumi risubiriye iryakora impuzu n'ibindi bitambara kotebu ubu rikaba rifise abakozi abakozi barenga amajana icyenda na mirongo itatu mu makuru ajyanye n'ibyo mu makuru ariko ajyanye n'ubutare waronse uburenganzira bwo gucukura ubutare hakorera mu gace wenyine yaherewe uruhusha kandi ntiyongera ko ucukura akamenyesha umushikiranganje hakiri kare amasanganya abaye mu gihe cicukura. nk'uko biri mu ngingo ya mirongo na kabiri y'itegeko rigenga ubutare mu burundi byongeye itegeko rigenga ubutare ryo kuwa cumi na gatanu gitugutu nta burenganzira bafite bwo kuja mu mashirahamwe acukura ubutare nk'uko biboneka mu gace ka mbere k'ingingo ya mirongo icenda na kabiri y'iteko rigenga ubutare mu burundi abandi kuriwe ni nk'abakurikiranwa n'ubutungane hamwe n'abamaze amezi atatu baratswe uburenganzira bwo kwimba ubutare ufise uruhusha rwo gucukura ubutare akoresheje uburyo bubayabaye akaba atarenga imetero mirongo itatu uja mu kuzimu permis exploitation artisanale mu gifaransa acukura ariko yubahiriza amategeko agenga amagara y'abantu ibidukikije hamwe n'umutekano ingingo ya mirongo umunani n'indwi y'iryo tegeko ntiyemera ko hari umuntu yotunga impusha zibiri zo gucukura ubutare ubwo gucukura ubutare mu buryo bubayabaye hamwe n'ubwo gucukura ubutare hakoreshejwe uburyo buhanitse ingingo ya mirongo umunani na kane yibutsa ko mu gihe uruhusha rwo gucukura icyo bita permis exploitation ruhagaze kubera imvi iyo ari yo yose amatongo yose yareka aracukurwamo ubutare acasubizwa leta ingingo ya mirongo umunani na gatanu yerekana kandi ko mu gihe ayo masezerano yo gucukura ubutare arangije ikiringo canke ahagaze nyene uruhusha rwo gucukura akoresheje uburyo bwiwe asiga akoze ibikorwa bituma umutekano udahungabana nko kuzibira ibinogo no gukingira ibidukikije ubwo ruhusha rwo gucukura ubutare rufise ikiringo kingana imyaka mirongo ibiri n'itanu kigasubirwamwo inyuma y'imyaka cumi iyo basanze ubutare buta zo butazokwiza imyaka mirongo ibiri n'itanu ikiringo kica kingana n'igihe ubwo butare buzomara ubwo ruhusha rutangwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu biciye ku bashikiranganje babiri uw'ubutunzi n'uw'ubutare rutangwa kandi nyenego yiyemeje kuzoshora ubwo butare ku masoko azwi n'amategeko none leta ihingukira iki hoho amategeko avuga ko ari ku rugero rungana gute ni mu makuru yacu yo ku munsi wa mbere w'indwiza makuru nyene ajanye n'ibidukikije mu nyororo uri hagati y'imyaka 10 na 200 hamwe n'ihadawe riri hagati y'imyaka eh, y'ibihumbi nako eh, ijana n'ibihumbi amajana atanu by'amafaranga y'amarundi Eh, nico gihano gihabwa uwafashe yaturiye n'ibigirankano umuriro wa Nyakanga umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu kijere gukingira ibidukikije amenyesha ko ivyo bifasha mu gukinga iyo miriro ya Nyakanga ikunda kwibonekeza mu gihe co muci abanyagihugu muri commune Gisuru intara ya Wirigi basaba leta kongereza inguvu mu guhana aba baturiye iyo miriro kuko ngo muri iyo ntara vyihonekeza ariko wabikoze ntamenyekane Lydia Gahimbare bamwe mu banyagihugu bo muri komine ya Gisuru intara ya Ruyigi bavuga ko babona imisozi ikunda gusha ariko ntibamenye ababa babikoze imisozi twebwe tubonisha ntitumenya ugasanga ku bwatsi baratwononeye hamwe ugasanga twimva ati bo barabafise ibitungwa banka kinkaza ibitungwa byahira tukabikeka uko nyene aho kugira ngo tumwe turamenya abaturira naho murare babahamiriza muga ntumenye ingene hahiye abo banyagihugu basaba leta kongereza inguvu mu guhana abakora ubwo bubisha amurwe za leta yobandanya ishira mu inguvu kugira ngo abo bantu abantu baba baturiye babahane cyane Samuel Ndayiragije umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gicejwe gukingira ibidukikije OPPE mu mfunyapfunyo yisunze igitabo kigenga amashamba aratubwira ibihano bihabwa umuntu afashwe yaturiye amashamba mu ngingo y'amajana 2012 ivuga neza yuko umuntu aturiye ibisanze canke amashamba ku bigirankana ahanwa umunyororo hagati y'imyaka cumi n'imyaka mirongo ibiri hamwe n'ihadabu riri hagati y'ibihumbi ijana n'ibihumbi amajana atanu y'amafaranga y'amarundi hariho n'abandi rero bizubaza umucanwa ukabajana kabaho iyo miriro uwo nawe ahanwa umunyororo w'amezi abiri gushika ku mwaka hamwe n'ihadabu riri hagati y'ibihumbi mirongo itanu n'ibihumbi amajana abiri y'amafaranga y'amarundi iyo uwo muriro uhitanye rero ubuzima bw'abantu hoho igihano n'iruhasha aca apfungwa hagati y'imyaka itanu n'imyaka cumi uyu muyobozi w'icyo kigo avuga ko ayo mategeko azofasha kurandurana n'imizi imiriro ya nyakanga agatera akamo abanyagihugu bo mu ntara za ruyigi cankuzo bururi na rutana imiriro ikunda kwibonekeza kwisunga amategeko hari ikinogo kiri imbere ya kaminuza bita hope muri quartier Yangagara mu gisagara ca Bujumbura giturukamwo umunuko udasanzwe ico kinogo gicamwo imicafu harimwo n'ituruka mu tuzu twasugumwe kikaba carazivye abarengana n'abahakorera bagasaba ababijejwe kuzibira ico kinogo mu ntumbero yo gukinga ingwara Ishyirahamwe ritanga amazi n'amatara mu Burundi Regidezo riremeza ko hari ubukene bw'amazi muri iyi minsi mu gisagara ca Bujumbura mu itangazo ryasohoye kuri uyu wa kane umuyobozi w'iryo shyirahamwe avuga ko iryo ririko riva ku bikorwa byo guhindura umusenyi n'urucekeri byabaye ikibuye bivuye ku rugero rw'urushanga wiyongeye ahashikira ayo mazi ava mu kiyaga Tanganyika Simeo Hakizimana akemeza ko ivyo bikorwa bishobora kurangira mu ndwiza kandi ko hazoba karusho mu gutanga ayo mazi y'amazi agasaba abanyagihugu kwiyungunganya mu kuziganya amazi mu gihe abonetse mu kurindira ko ibintu bija mu buryo uraca bugacana ayandi mu bidukikije ibikoresho byo mu mazu canke mu biro bikoresha umuyaga nkuba byashaje iyo bitawe birafise inkurikizi ku bidukikije no ku bantu muhinga mu bijanye n'ibidukikije akaba n'umwigisha muri kaminuza Theophile Ndikumana atanga akarorero k'ibikoresho byo mu mazu bikanyisha bita frigo iyo bituriwe bivamwo umwuka urimwo umara bwonone igisenge bigatosekaza n'amagara y'abantu Idonido muri bucana yandi bidukikije na Kristela Nizigama uyu mwigisha wa kaminuza asigura ko ibyuka biva muri ibyo bikoresho bitagikora byo mu nzu bikoreshwa umuyaga nkuba bitosekaza amagara y'abantu iyo babihemye bifise inkwirikizi nyinshi kuvyerekeye ibidukikije no ku bantu kuvyerekeye ibidukikije nk'ifirigo murabona aba harimo imyuka ituma imbeho iboneka mu ifirigo iyo myuka nayo nicyo bita freon mu kiringo bitumutse bikaja hanze biratera ingorane cyane kuri cya gisenge kidukingira imishwarara mibi y'izuba icya kabiri mu kiringo hari ibintu byashaje byatawe muri ibi bihugu byacu hari abantu baca bagenda kubitora kuko harimo butare nka mercure nka plomb cadmium cuivre na arsenic cyane cyane mercure mu kiringo biri mu nko muri za telefone canke za ordinateur canke ibindi bintu n'ubutare eh, bumeze nk'amazi kuvuga rero yuko umwuka wabwo umuntu arashobora kuwuhema nabwo butanga indwara y'ubugesera ndikumana teofile agira ati ibyo byuma biva mu mahanga mahanga bigatangirwa itagisi iheza ikaja muri ibyo bihugu byavuyemwo ibyo bikoresho nyene ariko iyo tagisi ntiriheza rije mu gihugu ibyo byuma biba bigiyemwo ordinateur iburaya iguzwe canke frigo canke imprimante hariho itagisi batanga kugira ngo bizohingurwe mu bindi bintu kugira ngo ntibonone ibidukikije iyo tagisi turayiriha kuko ibirimwo ariko iyo tagisi ntirigaruka ini Burundi izoribwa mu Bubirigi mu Bufaransa iyo biba vyavuye natwe rero rero tugaheza tukabura icyo dufata n'icyo tureka mu kiringo atafaranga tubironkako none ninde azoriha isubizwa itoto ry'ibyo bikanka uyu muhinga asaba leta gushyiraho amategeko agenga ivyo vyuma bitayikoreshwa byo mu nzu canke mu biro na cyane cyane kugene byo hingurwa recyclage mu gifaransa je baza yuko cyane cyane ari uruhara rwa leta hama inshuro ya kabiri ni uruhara rw'abantu leta icyo isabwe nuko yoshiraho amategeko avuga ingene bategerezwa kushingura canke kujugunya eh, ivyo bikankara vy'amayekipema electrique et electronique umwigisha wa kaminuza ni kumara Theophile avuga ko bisaba ubumenyi buhanitse kugira ivyo byuma bihingurwe bizovemwo ibintu ngirakamaro kuko biri mu butunzi Kristera nizigama kuri ibi yandi y'ibidukikije amakuru twabateguriye aciye agarukira ndabashimiye mwebwe mwese mwayakurikiye arakoze Audrey Ndayikeza yari mu buhinga bw'ivyuma murakoze Thank you.